Sura 106. Kurejš. Kurejš je Mek 4 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Li ilafi Kurejš. Zbog navike Kurejšija. Kurejšija. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف navike njihove da zimi i ljeti putuju. فليعبدوا رب هذا البيت Neka se oni gospodaru hrama ovoga klanjaju, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف koji ih gladne hrani i od straha brani.